Selamimo sve one koji nas slušaju putem frekvencije 103.2 FM stereo i one koji nas slušaju putem interneta Palk Talka, Grupa Europa by Language, Soba Teuhid, Radio Kur'ana i Sunneta. البادي متفائل بالزرع يخرج شطأه رغم الجراد كمن جري الحصاد متفائل Ovu emisiju možete slušati večeras ovog četvrtka izravno u program 13. juna 2002. godine, odnosno drugog Rabiul Ahira 1423. hidžetske godine, a reemitovanje ove večerašnje emisije možete slušati u subotu u terminu od 22.00, odnosno 10 sahata na po srednjoevropskom vremenu. متفائل يا قوم رغم دموعكم إن السماء تبكي Četvrtak je, kako smo rekli, deseta emisija u nizu u ciklusu El Iman, islamsko vjerovanje. فدعوا اليهود بمكرهم وديولهم نمل يدب بغابة الأسى Najbolji način i put da tumačimo islamsko vjerovanje vidjeli smo da je to knjiga Tevhida, komentar knjige Tevhida i večeras ponovo tema. I na večerašnju temu će nam govoriti naš uvaženi predavač profesor Samir Avdić. Ja izuzetno bitna tema kada je u pitanju islamsko vjerovanje i akidet muslimana, a to je prinošenje žrtve drugom mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Kako reguliše islam, odnosno Kur'an i hadis Resula sallallahu alaihi ve sellem spomenutu temu imat ćemo večeras priliku da čujemo. Nakon toga imat ćemo mogućnost da postavimo i pitanja putem kontakt telefona u studiju, a to je 736-630 i 736-631. Pozivni broj za one koji nas zovu izvan Zeničko-Dobojskog kantona je 032. I svakako to nije sve. I mi smo pripremili za vas pitanja, a oni koji budu najbrži i odgovore tačno, inša Allah i teala, bit će obradovani vrijednim nagradama.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 Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kaže pisac knjige o Tevhidu poglavlje koje govori o tome da prinošenje žrtve nekome drugome mimo Allahu subhanahu wa ta'ala biva širkom. I onda je spomenuo pisac da mu se uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala smiluje kuranski ajet gdje kaže uzvišeni Allah jalla še'nu قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له Reci, doista moj namaz i moje prinošenje žrtve i moj život i moja smrt pripadaju samo Allahu, gospodaru svih svjetova i ja njemu ništa ne smatram ravnim. فماذا Želi pisac ove knjige o Tevhidu da kaže da će u ovome poglavlju navesti određeni broj ajeta i haditha Allahog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam o tome koje govore da prinošenje žrtvi, prinošenje kurbana izuzetno pripada Allahu subhanahu wa ta'ala jer to je E ibadet, dijelo s kojim je uzvišeni Allah šanu, zadovoljan i koje mora biti pridodato i izvršeno samo radi njega. I spomenuo je riječi Allaha subhanahu wa ta'ala reci moj namaz kul inna salati doista moj namaz kul inna salati wa nusuki wa mahjaja wa mamati lillahi rabbil alamin da moj namaz i moja žrtva kurban i moj život i moja smrt pripadaju Allahu gospodaru svih svjetova što se tiče namaza draga braćo i sestre spomenutog u Kur'anu treba da znamo da namaz as-sala znači u jezičkom da dolazi u jezičkom značenju kao dova a u šerijatskom označava namaz ibadet određeni ibadet od Allaha subhanahu wa ta'ala koji u sebi sadrži određeni govor i određene pokrete koji započinju sa početnim tekbirom Allahu akbar i završavaju sa završnim salamom ovo označava namaz koji uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala objasnio ovdje Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam naredio mu da ovaj namaz sa ovakvom formom koju smo naveli pripada samo Allahu gospodaru nebesa i zemlje. I onda je rekao uzvišeni Allah i reci i moj kurban wa nusuki nusuk dolazi draga braćo u značenju kurbana a to je da čovjek zakolje u ime Allaha subhanahu wa ta'ala žrtvu bilo da se radi o devi ili kravi ili ovci čovjek može zaklati nešto nekome drugome mimo Allahu subhanahu wa ta'ala ali onda to biva širk koji potpuno izvodi čovjeka iz vjeri međutim nekada se može desiti da čovjek zakolje nešto nekome iz počasti mimo Allaha subhanahu wa ta'ala kao da recimo čovjek ugosti gosta i u čast njemu i njegovoj posjeti recimo zakulje ovcu onda u tom slučaju ako je to s ciljem počasti i ugošćavanja i lijepog kerameta dobrodošlice gostu onda kažu islamski učenjaci ovakva, ovakvo pridonešenje žrtve Allahu subhanu wa ta'ala ali s ciljem ugošćavanja gosta draga braćo biva pohvalno svojstvo kod jednog vjernika i ovo ne spada u ovu vrstu širka koju smo malo prije spomenuli. u ovim riječima Allaha subhanahu wa ta'ala i reci o Muhammede sallallahu alaihi wa sallam da moj namaz i moje obradoslovlje odnosno moje pridonošenje žrtve moje klanje kurbana kažu islamski učenjaci da ovaj dio kuranskog ajeta u sebi sadrži tevhidu la ibade a to je vrsta tevhida koja upućuje da naš ibadet mora biti isključivo radi Allaha subhanahu wa ta'ala dok drugi dio kuranskog ajeta wa mahjaja wa mamati i moj život i moja smrt u sebi sadrži izražavanje jednoće Allahu subhanahu wa ta'ala u gospodarenju našim životima to jest da je on taj koji upravlja našim životima i našom smrću i da je on taj koji upravlja u ovome kosmosu العمر أحياء ثم أنصل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين Ova ibadet Allahu subhanahu wa ta'ala pripada samo njemu, gospodaru nebesa i zemlje, svih svjetova. Jeste, draga braćo i sestre, gospodaru nebesa, gospodaru svih svjetova. Zato kaže jedan od pisaca, odnosno od pjesnika, فَذَا عَجَبًا كَيْفَ يَعْصِلْ إِلَّهَ أم كيف يجحده الجاحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد O čuda, kako griješi Allahu ili ga potpuno negira ili potpuno negira njegovo postojanje neko a u svemu oko nas je dokaz koji upućuje da je on jedan ovako draga braćo govori ovaj pjesnik da u svemu oko nas se nalazi dokaz postojanja Allaha subhanahu wa ta'ala gospodara svih svetova koji zaslužuje jedinu da biva obožavan od svojih stvorenja. Međutim, neophodno je napomenuti, draga braću i sestre, kada smo kod ove problematike, a to je da postoji jedno učenje koje se zove panteističko učenje, vjerovanje da je Allah subhanahu wa ta'ala na svakom mjestu sa svojim bićem otjelovljen u sve ono što se nalazi oko nas što je draga braćo vjerovanje koje je došlo sa pogrešne strane od čovjeka koji je živio u prvim stoljećima Islama koji se zvao Džad ibn Dirham koji je došao sa ovim svaćanjem i ovim ubjeđenjem naslijedio ga je od unuka židova koji je otrovao, pokušao da napravi sihr Allahom poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam. Ovaj čovjek se zvao Džaad ibn Dirham, koji je počeo negirati Allahova svojstva. Između ostalo govorio je da Allah subhanahu wa ta'ala nije razgovarao sa Musaom na Sinau, niti je uzeo Ibrahima alaihi salam za svoga prijatelja i došao je sa pogrešnim svaćanjem, sa pogrešnim ubjeđenjem a to je da se Allah subhanahu wa ta'ala otjelovio sa svojim bićem u sva stvorenja oko nas. Iz ovog prljavog i pokvarenog učenja proizilazi, draga braćo, da čovjek ukoliko bi učinio seždu kipu, on ne čini nikome drugome seždu, nego samome Allahu, jer Allah se otjelovio u kipa i na taj način čovjek ne čini širka Allahu, da nas Allah sačuva od toga ono što je draga braću ispravno učenje jeste da se Allah subhanahu wa ta'ala nalazi sa, na svakom mjestu ali sa svojim znanjem Allah žele ženu sve zna što se dešava i njegovo znanje je apsolutno i ne može pasti ni list a da uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala nije obavješten o tome međutim kada je u pitanju biće Allaha subhanahu wa ta'ala jasno je vjerovanje ehli sunnete wal džema i to je ono na čemu su bili ashabi Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam i to je ono vjerovanje na čemu su bila na čemu su bile prve tri generacije ashaba tabiina i etbau tabiina i to je ono vjerovanje na čemu su bila četiri imama ehli sunnete wal džema Ebu Hanife rahmetullahi alaihi imam i Malik, imam i Šafija i Ahmed ibn Hanbel da im se Allah subhanahu wa ta'ala svima smiluje a to je da uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala obavijestio na sedam mjesta u Kur'anu Ar-Rahmanu ala arši steva da je on Allah gospodar nebesa i zemlje uzdigao se iznad arša sa svojim bićem i to je akida koju je spomenuo imam i Tahavija u svojoj poslanici Hanefija rahmetullahi alejh i to je akida koju je spomenio komentator Tahavine akide Ibn Abil Iz al-Hanafi قصة تتلوها أخرى قصة تتلوها أخرى من عصور لعصور عصور لعصور كم لنا على معز كم لنا على معز قاموا للحق جسور قاموا للحق جسور قصة تتلوها أخرى قصة تتلوها أخرى من عصور لعصور من عصور من عصور لعصور كم ننام vjerovanje, draga braćo, da je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala uzvisio se iznad arša, jeste vjerovanje koje je došlo u mnogo kuranskih ajeta na različiti način. Bilo da uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala obavijesti nas kako je spustio Kur'an, a nema sumnje da spuštanje Kur'ana od Allaha subhanahu wa ta'ala biva od prema dole. Također, Allah subhanahu wa ta'ala obavijestio da se on nalazi na nebesima i u Kur'anu i u sunnetu Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam tako imate hadith Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam koga bilježi imam i muslim u svome sahihu kada je došla robinja koju je Muavija radi Allahu ta'ala anhu ošamario pa je htio da se iskupi za nju pa je doveo Allahu poslaniku sallallahu alaihi wa sallam Pa je upitao Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam gdje je Allah? Pa je rekla Allah je iznad nebesa. Pa je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam posvjedočio njoj vjerovanje. Pa je rekao i'tiqha fa innaha mu'mina. Oslobodi je jer ona je vjernica. Ovako je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam posvjedočio vjerovanje njeno zbog toga što je potvrdila ovako vjerovanje, draga braćo i sestre ovaj hadith se nalazi u sahihu muslim. Također, Allah subhanahu wa ta'ala na mnogo mjesta u Kur'anu je opisao jasno da se nalazi iznad arša, da se nalazi, kako kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, jahafune rabbehum min fauqihim, da se oni, vjernici, boje Allaha subhanahu wa ta'ala koji se nalazi iznad njih. من عصور لعصور من عصور لعصور كم لنا أعلام Također obavijestio je da se meleki uzdižu Allahu subhanahu wa ta'ala pa kaže ta'ruđu l-melaiketu var ruhu ilih da se meleki uzdižu i melek Džibril a uzdizanje kako je poznato u arapskom jeziku biva sa dole prema gore kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala također ilaihi yas'adu al-kalimu at-tayyibu da se njemu Allahu subhanahu wa ta'ala uzdiže i diže lijepa riječ također kada je u pitanju Isa alaihi salam i njegov uzdizanje sa zemlje na nebesa kaže uzvišeni Allah bar rafa'ahu Allahu ilaih Allah ga je sebi uzdigao gore i kaže uzvišeni Allah inni mutawaffike wa rafi'uke ilaih kada se obraćao Isau alaihi selam jasno rekao ja ću se uzdići sebi i ovako Allah subhanahu wa ta'ala jasno nam objašnjava u Kur'anu i Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam u sunnetu vjerovanje koje mora da ima čovjek vjernik i vjernica. كاجي أزويشني الله سبحانه وتعالى وسوري الكوثر فصل لربك وانحر إتي كلاني أي نماز svome gospodaru i kurban kolji. Nakon što je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala objasnio i obavijestio Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam da mu je dao kevther vrelo u džennetu objasnio mu je zbog čega mu je dao ovako uzvišeno mjesto i ovu veliku stvar el keuther u džennetu pa kaže fe salli rabbi ke wanhar i ti svome gospodaru zbog toga što se klanjaš i zbog toga što kur a, kurban treba da kolje, kolješ mi smo ti zbog toga dali draga braćo keuther u džennetu što se tiče riječi ovdje u ovom kuranskom ajetu wanhar ona označava klanje ali ova vrsta klanja je specifična samo za deve jer nahr u arapskom jeziku označava klanje deva koje biva na različit način i na drugačiji dru način od klanja sitne stoke ili krava gdje označava ovdje klanje deve koja bude u stojećem položaju i onda koljač dođe i zabije nož i presjeće samo grkljan draga braćo za razliku od klanja stoke sitne kao što su ovce i koze ili same krave gdje je neophodno da čovjek vjernik musliman presjeće grkljan zatim žilu kucavicu i dušnik. To je razlika između klanja koji označava nahr i klanja koji označava riječ zebah. Islam priznaje tri vrste kurbana koji moraju biti isključivo radi Allaha subhanahu wa ta'ala i pri čijem klanju se mora spomenuti Allahovo subhanahu wa ta'ala ime. Prva vrsta kurbana poznati su kao hedi, a to je vrsta kurbana koji su vezani za obrede hađa, kao što je obavezan hađija koji vrši vrstu hađa koja se zove temetu, gdje kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي a onaj koji napravi pauzu i oslobodi se ihrama na hađu nakon što obavi umru pa prije dolaska dana je mu tervije oslobodi se znači ihrama u vremenima u vremenu hađa uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala mu je propisao da zakolje ovu vrstu kurbana koja se zove hedje i ovu vrstu kurbana znači islam priznaje i poznata je u šerijatu koja se mora izvršiti i zaklati draga braćo na mini druga vrsta kurbana koja se treba pridati i prenijeti Allahu subhanahu wa ta'ala jeste vrsta kurbana koji se kolju u danima kurban bajrama islamski učenjaci su se razišli po pitanju da li ona da li je ova vrsta kurbana obavezna vađib ili je mustahab samo imam jebu hanife rahmetullahi alejh smatra zajedno sa šejhul islamom ibn Tejmijom rahmetullahi ala al-đemija da klanje kurbana onome koje mogućnosti i koji ima nisab svoga imetka biva draga braćo vađibom obaveznom obavezom što znači ako bi čovjek odustao i ne bi zaklao kurbana bude u mogućnosti biće griješan pred Allahom subhanahu wa ta'ala dok drugi dio islamskih učenjaka i većina njih smatraju da je klanje kurbana samo pohvalno što znači ako uradi ima sevab ima nagradu ako ne uradi i ne zakolje kurban nema kazne od Allaha subhanahu wa ta'ala Thank you. يا خالق الأكوان يا منزل القرآن I treća vrsta kurbana koje su dozvoljeno pridonijeti Allahu subhanahu wa ta'ala jeste kurban poznat kao akika povodom rođenja djeteta na sedmi dan od njegova rođenja gdje je pohvalno sunnet da se zakolje dvije ovce ili dva ovna za muško dijete, a za žensko jedno. ako čovjek nije u mogućnosti pa ne može za muško dvoje, kažu islamski učenjaci, dovoljno je onda jedno ako nije u mogućnosti. Ove tri vrste kurbana, draga braću i sestre, došle su u Kur'anu i sunnetu Allahu poslanika Muhammeda sallallahu alihi wasallam da su dozvoljene i propisane da se pridonesu Allahu subhanahu wa ta'ala. neophodno je napomenuti da je prilikom klanja kurbana i prinošenja žrtvi Allahu subhanahu wa ta'ala dozvoljeno odnosno jedno od dva mjesta gdje je dozvoljeno i propisano u sunnetu Allahu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam da čovjek izgovori nijet na glas i to jezikom ovo je samo zabilježeno u sunnetu Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam na ova dva mjesta da je propisano u islamu da čovjek izgovori nijet prilikom vršenja nekog ibadeta jezikom na glas jedno od tih mjesta jeste kako smo rekli prilikom klanja kako je došlo u vjerodostojnom hadithu Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam od Enesa radijallahu ta'ala anhu da je Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam zaklao dva ovna i prilikom jednog od njih rekao je Allahumma hadha minke wa lake Allahumma hadha al Muhammad wa ali Muhammad Bože moj ovo je od tebe i za tebe pogledajte draga braću iskrenosti prema Allahu subhanu wa ta'ala i da kurban mora biti slučivo radi Allaha ovo je od tebe i za tebe tebi pripada Bože moj ovo je od Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam i od njegove porodice. A kada je došao do drugog govna da zakolje, rekao je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam وَان مَنْ لَمْ يُضَحِي مِنْ أُمَّتِ Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. A ovaj drugi znači, ovan koji je zaklao Allahu poslanik rekao je prilikom njegova klanja ovo je za svakoga onoga ko nije zaklao kurban ko ne zakolje kurban od ummeta od naroda sljedbenika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. جلادي يا مسلما لله يا عبدا له خلفي يهودي أخو الأحقاد حجر A što se tiče drugoga mjesta gdje je došlo sunnetu Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam da je propisano na glas i jezikom izgovoriti nijet jeste prilikom nijećenja hađa ili omre na mikatu kako kaže Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam u hadithu koga bilježi Omer koga prenosi Omer a bilježi imam i Bukhari u svome sahihu da mu je došao da je došao Allahom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam melek u noći i rekao ti si u blagoslovljenoj do, dolini a ta dolina se zove Wadul Aqiq koja prolazi pokraj sami Medine i reci umratan fi hađa znači naredio je melek Allahom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam da kaže da zanijeti umru i hađ pa je rekao Allahom poslanik sallallahu alaihi wa sallam sutradan kako kaže Enes radi Allahu ta'ala anhu čuo sam Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam kako kaže lebejke, lebejke umratan wa hađa Bože moj odazivam ti se sa umrom i sa hađom samo draga braćo i sestre na ova dva mjesta u ibadetima je zabilježeno od Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam da je izgovarao na glas jezikom neki od ibadeta sve ostale ibadete Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam je nijetio u srcu draga braćo i sestre illa al-gharqad fa illa علي رضي الله تعالى عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات كاج علي رضي الله تعالى عنه poznati ashab Allahu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam i najbolje stvorenje draga braćo od ummeta Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam nakon Ebu Bekra koji je bio bolji od njega i Omera i Othmana dolazi ovaj plemeniti ashab Allahu poslanika Ali ibn Abi Talib radi Allahu ta'ala anhu koji kaže pričao mi Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam ispomenuo četiri stvari prva od tih stvari la'an Allahu man zebaha li gajri Allah spomenu ovaj hadith Allahu poslanika sallallahu alihi wasallam u ovome poglavlju gdje ovako velike riječi Allahu poslanika Muhammeda sallallahu wa sallam proklestvo prizvato od strane Allahu poslanika sallallahu wa sallam na onoga ko bude zaklao i bude pridonio žrtvu bude pridodao svoju žrtvu nekome drugome mimo Allahu subhanahu wa ta'ala. A draga braćo i sestre, zna li, zna, da li znamo šta znači prokljestvo Allaha subhanahu wa ta'ala? Zar ne znamo da prokljestvo Allaha subhanahu wa ta'ala znači udaljavanje od Allahove subhanahu wa ta'ala milosti? A zamislite kakav će biti kraj, kakav će biti kraj onoga ko bude udaljen od Allahove i milosti? milosti? znajmo da nikada ne bismo bili muslimani i nikada ne bismo shvatili Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru da nije bilo Allahu i djela še'nu milosti nemojmo misliti da smo muslimani zbog toga što smo inteligentni draga braćo i sestre ima puno pametnijih ljudi i insana od nas mnogo pametniji međutim nisu muslimani neće nikada ući u džennet draga braćo i sestre zato što su udaljeni od Allahove milosti nije im se Allah smilovao pa da je učini muslimanima zato onaj ko bude zaklao kurban nekome drugome mimo Allahu i jalla še'nu bit će udaljen od Allahu i jalla še'nu milosti zato islamski učenjaci ovaj grijeh ubrajaju među velike grijehe zato što definicija velikih grijeha jeste prijetnja koja je došla od Allaha subhanahu wa ta'ala bilo prokleslo Allaha Đelešenu ili srđba ili određena kazna na Dunjaluku ili je zapriječeno kaznom na Ahiretu velikom takav grije koji je zadobio ove osobine koje smo spomenuli draga braću i sestre ubraja se u velike grije ako bi čovjek pridodao svoju žrtvu nekome drugome mimo Allaha subhanahu wa ta'ala bilo da se radi o meleku bilo da se radi o poslaniku bilo da se radi o nekome evliji bilo da se radi o džinnu ili šeitanu makome drugome mimo Allahu subhanahu wa ta'ala treba da zna da je to djelo koje potpuno čovjeka izvodi iz vjeri Ali, ako bi otišao na mjesto gdje se pridonosi žrtve i vjerovao da sa toga mjesta će prije primiti Allah subhanahu wa ta'ala njegov kurban, ali vjeruje da taj kurban mora biti slučivo radi Allaha subhanahu wa ta'ala i njemu pridodat i njemu zaklan, onda kažu islamski učenjaci, draga braćo i sestre, da onda ovo dijelo čovjeka ne izvodi iz vjere, nego samo biva malim širkom. Hvala Allahu subhanu wa ta'ala koji je zaštitio muslimane ovoga podneblja ovdje na ovim prostorima u većini slučajeva bar koliko je nama poznato od ove vrste širka za razliku od određenog dijela islamskog svijeta, draga braćo i sestre, gdje, gdje možete vidjeti kako se pridonose žrtve oko kaburova, kako se vode stada ovaca i kolju i pridonose žrtve nekome drugome mimo Allahu subhanahu wa ta'ala. Hvala. I kaže Ali ibn Abi Talib u ovom hadithu od poslanika sallallahu alaihi wasallam La'an Allahu man la'ana walidejh da je uzvišeni Allah prokleo onoga ko bude prokleo svoje roditelje. Proklestvo svojih roditelja, draga braćo, ili psovanje spada također u velike grijehe i kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam kada je bio upitan kako će to čovjek prokleti svoje roditelje jer su se ashabi začudili pa je rekao Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam jesubu eba rađul fe jesubu eba ako opsuje nekome drugome čovjeku oca pa taj drugi čovjek opsuje njemu oca ponovo on je na taj način bio uzrokom iza sva onoga drugoga da njemu opsuje oca i kaže Allah poslani kao da je on sam sebi opsovao ili prokleo svoga oca o jesub ume fe jesub ume ili da opsuje nekome drugome čovjeku majku pa ovaj čovjek uzvrati njemu na njegovu psovku i opsuje njemu njegovu majku pa je Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao da na ovakav način čovjek biva proklet od strani Allaha subhanu wa ta'ala Zato što je prokleo ili uvrijedio i opsovao svoje roditelje na taj način što je nekome drugome opsovao pa ovaj njemu uzvratio. Da nas Allah subhanahu wa ta'ala sačuva od neposlušnosti prema svojim roditeljima. Odnosno da nas učini od onih koji će biti poslušni prema njima. I kaže La'an Allahu man awa muhditha Allah prokleo onoga ko da utočište novotarcu, onome čovjeku koji uvodi, draga braćo i sestre, nove stvari u vjeri, novitete za koje nema potvrdi u Kur'anu i sunnetu Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam. Kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam u hadifu koga bilježi imam i Bukharija i muslim u poglavlju koje govori o vrijednosti Medine i kaže ko bude u njoj uveo novu stvar, neki novitet ili bude da utočište onome ko uvodi i unosi nove stvari u vjeru kaže uzvišeni Allah kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam neće od njega Allah subhanahu wa ta'ala primiti na sudnjem danu niti farda niti na file لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا neće uzvišeni Allah na sudnjem danu od njega primiti niti fard njegov, niti na filu zbog toga draga braćo i sestre sav hajr je hajr i dobro u slijedjenju Kur'ana i sunneta Allahu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam a svo zlo i svaka zabluda nalazi se u odstupanju od Kur'ana i sunneta Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam u novitetima do te mjeri da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam jasno rekao wa inna kulla bid'atin dalale da je svaka novotarija svaki novitet svaka stvar koja nije od Kur'ana i od sunneta Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem nova stvar odnosno da je zabluda I četvrta stvar koju je rekao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem Ali ibn Abi Talibu, "La'an Allahu man ghayyara manara al-ard." Allah prokleo onoga ko bude promijenio i izmijenio međe jeste dragi brati i sestre onaj ko bude promijenio među i izmakivao je odnosno ulazi u tuđi treba da zna da je na njemu Allahovo proklestvo jer kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam man iktafa šibran min al ard zulma tawakahu min sebe iradin ko bude otkinuo samo pedal jedan od zemlje na nepravedan način nasiljem bude ukrao i pomirio među u zemlju svoga komšije Allah će mu objesiti obrat njegov iz sedam zemalja ta jedan pedal ići će u dubinu kao sedam zemalja i toliko će mu Allah subhanu wa ta'ala objesiti toliku težinu zemlje na sudnjem danu kada se pojavi pred Allahom gospodarom nebesa i zemlje. Ovako, draga braćo, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem nam je pojasnio ovi ovih par stvari veoma bitni u čovjekovom životu među kojima je i to i najopasnije od svih ovih stvari da čovjek pridonese žrtvu zakulje kulje kurban nekome drugome mimo Allahu subhanahu wa ta'ala تتلوها أخرى من عصور لعصور من عصور لعصور كم لنا على معز كم لنا على معز قاموا للحق جسور قاموا للحق جسور قصة تتلوها أخرى قصة بدلوها أخرى من عصور لعصور من عصور من عصور لعصور كم لنا أعلام عز كم لنا أعلام أمر حق جسور أمر الحق جسور ولا سيف من سيوف الله طريق الحق ماض في ثبور وانا سيف من سيوف الله اولى بالفجور النصارى في طريق الحق ماض في ثبور قصة تتلوها Od Tarek ibn Šihaba radijallahu ta'ala anhu se prenosi da je rekao Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam dahala al džennete rađulun min dhu, fi dhubab ušao je čovjek u džennet zbog jedne sami mušice pa su rekli Allah, ashabi Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam wa kif thalike ja rasul Allah kako to Allahu poslaniće pa je rekao Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam marra rađulani ala qavmin lahum sanem la yajuzu ahad hatta yuqarrib lahu shay'a prošla su dva čovjeka pokraj jednog naroda a taj narod je imao jednog kipa nisu dozvolili nikome da prođe pokraj tog kipa dok ne bude pridonio žrtvu njemu فقالوا لأحدهما قرب pa su rekli stanovnici ovog sela jednom od ove dvojice ljudi pridonesi bilo kakvu žrtvu ovom ekipu pa je rekao lejse indi šej u karribu ja nemam ništa što bi mogao zaklati vašem kipu قالوا له قرب ولا بالذبابه فسم ركلي زاكولي بمكر fa فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار Pa kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi pa je zaklao mušicu i pustili su ga i ušao je u vatru. Pogledajte, draga braćo i sestre, zbog toga što je pridonio mušicu i pridao je ovom ekipu kao žrtvu. Wa qalu lil akhar qarrib. Pa su rekli drugome, pridonesi i ti neku žrtvu. فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل كاجي ja neću nikom ništa pridonijeti mimo Allahu subhanu wa ta'ala fa dalebu anuqa pa su ga ubili odsikli su mu glavu fa dahala džanne pa je ušao u džennet međutim draga braćo i sestre ovaj hadith koji je spomenuo pisac knjige u Tevhidu u ovom poglavlju ima u sebi dvije slabosti jedna od njih jeste sam prenosio od Tarik ibn Šihab koji prenosi ovaj hadith razisli su se islamski učenjaci oko njega da li je on uopće bio ashab Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem ili nije svi su se složili da je živio u vremenu Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem međutim razišli su se da li se vidio sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem a druga slabost ovog haditha jeste što prenosioc u senedu u lancu ovog haditha jeste poznati ravija Ameš rahmetullahi ali koji mora reći da je čuo od prethodnog svog prenosioca jasno da je čuo međutim on ovdje to nije rekao zato neki od islamskih učenjaka smatraju ovaj hadif da je slab međutim iz njega se može uzeti određene pouke i poruke kada su pitanju draga braćo i sestre ove stvari zato što smo vidjeli prethodni hadith Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam i zato što smo čuli kuranski ajet koji jasno upućuje na to da naša žrtva mora biti isključiva radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Međutim, povodom ove priče koje smo čuli u hadithu, ako bude vjerodostan hadith Allahu poslanika sallallahu alaihi sallam, želim da napomenem povodom nje jednu meselu, jednu problematiku, a to je ako čovjek bude prinuđen da učini kufr dijelima i riječima, da bude prisiljen od strani nevjernika, kao što je recimo bio u situaciji ovaj čovjek koji nije htio da učini kufr, nije htio da učini širka Allahu subhanahu wa ta'ala i ostao je čvrst u svojim stavovima do te mjere da su ga ubili zbog njegove vjere ako se čovjek nađe u ovakvoj situaciji od strane kršćana ili židova da li mu je dozvoljeno da učini riječima kufr da izađe iz vjere ili svojim dijelima a da u srcu ostane vjernik draga braćo treba da znamo da je dozvoljeno čovjeku ovu stvar da uradi kada su u pitanju nevjernici kao što je Ammar ibn Jasir radi Allahu ta'ala anhu bio prisiljen od strane mušika da riječima zanegira Allaha subhanahu wa ta'ala pa je uzvišeni Allah jelda še'nu objavio povodom njega kur'anski ajet illa men ukrihe wa kalbuhu mutmainnum bil iman osim onoga ko bude prisiljen ali njegovo srce ostaje i ostane smireno u vjeri znači ako bi naše srce ostalo smireno sa, i zadovoljno sa islamom međutim zbog okolnosti i sili od strane kršćana ili židova u određenoj situaciji da čovjek riječima da zanegira Allaha Đelešenu ili svoju pripadnost islamu ili svojim postupkom draga braća on na, izlazi iz vjeri čak ova stvar je preporučena u slučaju čovjeka od čijeg opstanka i očuvanja života i vjeri njegove koju nosi u svome srcu će biti velika korist za islam i za muslimane. Njemu biva, draga braćo, preporučeno i pohvalno. Ali, ako čovjek želi da istraje i bude čvrst, nadat se je, inša Allahu ta'ala, ako bi ga ubili, zbog toga nema sumnje da je to najveći stepen šehadata kod Allaha subhanahu wa ta'ala zbog toga što se strpio draga braćo i sestre i poginuo na Allahom putu. بفعل المعاصي I ovako, draga braćo i sestre, došli smo i do kraja naših predavanja. Želim da napomenem i sebe i vas da je večeras noć petka, a sutra njegov dan. Dan gdje je poželjno da čovjek se okupa kod svoje kuće namiriše i porani u mezid zatim što prije što bliže bude imamu jer kaže uzvišeni Allah subhanu wa ta'ala vujuhu in jevma idhin nadira ila rabbiha nadira da će na sunjem danu vjernici lica vjernika biti svijetla u svoga gospodara će oni gledati kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam u džennetu da će biti najbliži Allahu kada budu gledali u lice Allaha subhanahu wa ta'ala koji nije ničemu slično biti najbliži oni koji budu draga braću i sestre najbliži imamu na dan petka u mezđidu kada dođe da obavi džumu namaz zato požurite na, ovo veliki, na ovaj veliki hajr. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Jazakumullah khairul jaza wallahu alamu wa sallallahu alayhi wa sallam. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da našeg predavača profesora Samira Avdića nagradi najboljom nagradom, a Allah subhanahu wa ta'ala najbolje zna i neka je selam, salavat i spas na Allahu poslanika i miljenika Muhammeda sallallahu wa sallam Dragi poštovani slušatelji ostalo nam je još vremena, tu nije bilo sve u okviru E, večerašnjeg izdanja ciklusa El Iman. E, u svakom slučaju ostavljam vam dovoljno prostora da e, pozovete i da postavite pitanja sva vezana znači za našu večerašnju temu prinošenje žrtve drugom mimo Allahu subhanehu vetala. Ako ima nekih nejasnoća i ako ima nešto što je interesantno ili smatrate možda da će se drugi okoristiti, bujrom postavite i pitajte, a isto tako mi imamo u pripremi evo već nekoliko pitanja koja želimo da postavimo vama i oni koji su radi da odgovaraju na pitanja, inša Allah i teala, možda budu i obradovani nekom od nagrada. يوما لو فساد العمر أحيا ثم أنصل